Bai, bitxia da, ez da goxo, nik nahiago dut publikoain hantzinean uh, izan, baina uste dut, astapenean bitxiten du, ez baita zantzik, kasik bate, eta gelo partidan sartzen uh, zielaik, ebe ahantzen duzu ez dela publikulik, eta uste dut normalki haizan uh, izala uh, Zinez, uh, eskertzeko da, hor egin duen lana errikek, errik asanok, zaila euh, zen, biletako euh, txapelketa huli antolatzea, eta arriskoak hartu ditu, nahi duliko, baina zinez eh, uh, eh, bai, eskertzeko da, eta, eta bai, zinez kontu hor hartzea.